algú, uh, hi ha algú a l'altre costat, eh, benvingut, oient, bona nit, eh, són les 10 i dos minuts de la nit just en aquest instants. Això és el Càpsules, és el 106.8 de la FM, Ràdio Ponent, des de Mollerussa, emitint aquest programa que vagi per endavant un avís a navegants, un avís a oients, eh, que serà doncs, una edició del Càpsules més eclèctica que mai, o, bueno, o això és el que ens sembla. Ja veurem cap on ens porten els derrotes de la música, eh, però el que fem de bon començament és allò que tan sovint fem, repassar les novetats, i n'hi ha una que serà molt, molt, molt propera, de fet, serà la setmana vinent, em sembla que és el dia 28 de novembre, quan sortirà a la llum el nou treball de la Casa Azul, del Guille Milky Way, aquest artista pluridisciplinar, que tant li agrada eh, doncs, fer-nos ballar, fer-nos-ho passar bé. Aquest nou treball es dirà la Polinèsia Meridional, i doncs eh, des de fa molts pocs dies ja hi ha hagut alguna petita mostra un eh, single, un avançament eh, també dir-vos eh, que serà el que ara a continuació escoltarem però també dir-te doncs, que no es preveu que la gira de presentació d'aquest disc eh, que sortarà doncs, la setmana vinent eh, no es farà, la gira no es portarà a terme fins al mes de març tot i que hi haurà algun, un seguit de petites presentacions eh, però això, la gira no serà fins al març Mm, el que dèiem, hi ha un single d'aquest nou treball del Guille de la Casa Azul, tot seguit l'escoltem, es diu Los chicos hoy saltaran a la pista, la Casa Azul. molt bona pinta, això del Guillem Milkeway de la Casa Azul. Sembla que està tocat eh, per aquell do de, de, de saber fer moure la gent, d'entretenir-nos, de fer-nos-ho passar bé. De fet, si tu que ens escoltes, eh, allà on estigui, has escoltat tota la cançó sense fer ni un sol moviment, de cap, de coll, de maluc, eh, fes-nos-ho saber. Eh? Et pots posar en contacte amb el, la nostra adreça de correu electrònic, la de capsules arroba gmail.com. Recorda que el caps número 1 les arroba gmail.com, la U és un número 1, i avisa'ns, avisa'ns, digue'ns. Jo he escoltat a la Casa Azul i no he ni pestanyejat, o com es digui, mare de Déu, en quins embolics que em poso. Doncs això, parlant de les virtuts de la Casa Azul, i el que dèiem en començar el programa que per cert, eh, ja que estem fent una petita introducció, doncs avisar que avui tindrem entre nosaltres, eh, si tot va bé, una entrevista amb els Main, grup que estarà tocant doncs, aquest cap de setmana per les nostres terres, serà d'aquí una estoneta. Eh, doncs això, el que començàvem el programa dient que avui tocaríem molts pals, és una cosa que fem regularment al Càpsules, no ensenyim només amb un estil, però avui eh, abusarem d'aquesta condició i per mostra un botó que diuen Camarón de la Isla. Música Doncs sí, aquí al Càpsules escoltem flamenc, no és habitual però tampoc és novetat, alguna altra vegada ho han fet i precisament eh, amb algun tema que alguna cosa té a veure amb Camarón de la isla. Uh, això és una recomanació que ens va fer el Toni Xuclà la setmana passada, una de, doncs una d'elles, ella ens parlava del Camarón de la Isla, d'aquest disc, La Leyenda del tiempo, que, doncs bé, és un d'aquells discs que marquen un abans i un després, i en aquest cas, en el món del flamenc, eh, tothom diu que, doncs això, que va marcar un trencament, aquest La Leyenda del tiempo. Camarón deixava de banda la seva habitual col·laboració amb el Paco de Lucía i es va saber rodejar de moltíssima gent del món del flamenc, Tomatito, Kiko Veneno, Raimundo Amador, etc. per crear això l'any 1979, un disc que marcaria, marcaria doncs, un trencament. Um, continuem endavant, continuem amb l'eclecticisme, del flamenc, no sé si dir-ho a la música tradicional, eh, uh, amb una proposta que és una gent que es diu en Xalupa, però anem a explicar-ho una mica bé eh, i per això fem una breu introducció i és que estem de sort aquesta setmana aquesta setmana deu ser una de les eh, setmanes més productives a nivell de propostes de música en directe a les nostres terres n'hi ha moltíssims eh, estils molt variats però molt, molt, o almenys a nosaltres ens ho sembla molt, molt, molt interessants una d'aquestes propostes és la que demà, dijous 24 a Lleida, l'Auditori, un, doncs, un marc incomparable que es diu eh, la Sílvia Pérez Cruz i el Javier Colina Trio estaran doncs, tocant. Uh, però què passa? Doncs uh, suposo que el que faran la Sílvia Pérez i companyia és presentar el disc en la imaginació, una revisió dels clàssics de la música cubana uh, que s'ha fet a càrrec d'aquest uh, contrabaixista navarrès, el Javier Colina, però nosaltres el que farem ara és escoltar una altra cançó que doncs, ens toca més de prop, uh, ja que parlem de la Sílvia Pérez Cruz, és eh, una versió que fa la presó, que és de la presó de Lleida, una cançó tradicional d'inspiració medieval, feta per aquest grup que es diu Chalupa, un projecte que va néixer l'any 2007, i que sobretot està liderat per una, una artista que es diu Chiara Gianni, eh, que és la que porta la guitarra i els arranjaments, però la veu corre a càrrec de la Sílvia Pérez Cruz i doncs això, ens venia molt de gust escoltar-la, aprofitant doncs això amb excusa que del directe de demà a l'auditori eh, escoltem-ho, la presó de Lleida t'està gelós del degullat que es mou pel cementiri venerat. I això fa mal, el mort està gelós del degullat que té una gran història que explicar. I això és fatal, el mort està gelós del degullat que van a la guerra defensant germans, veïns i els ideals. El mort està gelós del degullat que va rebre la clau de la ciutat el dia del seu funeral. El mort està gelós del degullat que va anar a la guerra de soldat i allà l'obrir engranant en canal. El mort està gelós del degullat que va deixar aquest món amb un gran final de tracte i focs artificials. i el mort és mort i s'ha acabat ni un acudit per explicar és punt de dins com un timbal I el mort és mort i tant se va. Li claven estaques i úniques. És buit de dins com un timbal. I això fa mal. I això fa mal. fa mal. Això fa mal. El mort està gelós del degullat. Li fa tanta ràbia el seu posat. En plan de de carnaval. El mort està gelós del degullat. El puta té al coll un gran forat i té en el cementiri un club de fans i això fa mal i això fa mal li diu el mort el d'agullar això fa mal això fa mal li diu el mort el d'agullar això fa mal la setmana passada és el Nacho Humbert amb el seu projecte Nacho Humbert i la companyia eh, i doncs això ens ha costat eh, doncs arribar-hi perquè doncs, aquest és el seu segon disc però ara que hi hem arribat em sembla que ens hi quedarem eh, l'haurem d'explorar eh, no sé, és d'aquelles eh, coses que vas coneixent i de seguida a la que ho tastes dius, mm, tinc ganes de més eh, per això suposo doncs, que per l'escenari del Càpsules el Nacho Humbert anirà passant eh, aquest, eh, això que escoltàvem ara és el Mort i el Degollat eh, una de les dues mostres de, doncs, eh, de música cantada en català del Nacho amb aquest eh, seu darrer darrer treball ah, tirem endavant mm, i dèiem que avui estàvem més que mai barrejant temes, barrejant estils i seguint, clar, és que seguim les recomanacions la setmana passada del Toni Xocolà abans era el Camarón i ara doncs ens anem cap a l'Índia diguem Bollywood eh, estem parlant de la banda sonora d'una pel·lícula de deia Water eh, aquesta pel·lícula em sembla que és del 2005 i la cançó d'aquesta banda sonora que escoltarem doncs bé, tu mateix eh, a veure què et sembla només dir-te així com a pinzellada doncs, que va estar nominada, nominada als, eh, com a millor cançó als Oscars de l'any 2007 tot i que finalment no va guanyar el tema es diu Chan Chan o alguna cosa semblant a, a Ayo Saki Uh, no sé, uh, la meva, el meu domini de l'idioma es nota que no, bueno, ni domini ni res, per això escoltem la música. Jan Jan Jan Jan مگن مگن ہو کر کے آج نا جے بیرہ کے ساتھ ساتھ آجن سکھ لا راو رے امنگ چن چن چن چن چن چن گوجا گیا آج مرلی کی دن من مگن مگن ہو کر کے آجنا جے بیرہن کے ساتھ ساتھ آ سجن سکھ لا راو رے امنگ سخی ہو چھن چھن چھن چھن چھن چھن چھن گونجے گی آج مرلی کی دن من مگن مگن ہو کر آج گر گیا برزن کے ساتھ ساتھ رے سجن سکھ لا رائے ہو مگ سکھی چن چنن جن جن جن جن گوں جگی آج مرلی کی دن من مگن مگن ہو گر گیا جنا جرھن کے ساتھ ساتھ کے گیا رے سجن سکی لارے لارے امنگ سخی सखी आयो रे आयो रे तुमग सखी हो Que bé, mm, gràcies per les recomanacions. Uh, Toni, uh, increïble aquesta cançó. I avui, aquesta nit, els Main entre nosaltres. avisàvem, tenia moltes ganes eh, avui de parlar amb els Main i si tot va bé, el, pel telèfon, en teoria ens hauria d'estar escoltant l'Albert. Eh, bona nit, Albert, ens sents? Albert, Albert? Hola, Albert, ens sents? Hola. Hola, bona nit, què tal? Hola, molt bé. Sí? Sí. Segur? <laughs> no, est no, estaves, no estaves mirant el futbol ni res? pues no, no ets futbol... és que no. Tu no ets futbolero, doncs. Eh, bueno, depèn. Depèn, d'aquella manera. Els partits importants. Vale, molt bé, ens reservem. Sí, home, no ens quedem afònics. uh, <laughs> doncs uh, parlem avui amb una banda, bueno, amb, amb, amb una banda cooperativa. Uh, ens expliques una mica això de la banda cooperativa? És que a mi m'ha fet molta gràcia. Tens ho has tret, això? Uh, del, no sé, jo és que em documento molt quan faig les entrevistes, però en algun moment algú uh, deia parlant dels mai, no sé si éreu vosaltres mateixos, doncs que tots us ho feu tot, que tots voleu participar, que sou molt neguitosos i que per això sou una cooperativa? Sí, eh, bueno, una cooperativa en el sentit també de, de que són moltes mans treballant en el mateix, no? Uh -huh. I no, no som un sol autor, tots composem, tots uh-huh. cantem... Uh -huh. Llavors sí que és, és molt, molt cooperat, no Cooperativista, com es digui. Sí, sí, la paraula. <laughs> I to, tots composeu perquè, perquè us vau sentir amb l'obligació de fer-ho així? Perquè tots teniu ganes de dir coses? Sí, és una, ens surt de dins, és així. Vull dir, tots, tots tenim el neguit d'escriure de, i, i bueno, hem tingut la sort d'ajuntar-nos Uh mhm. -huh. I és com funciona el grup, no? Tots, tots aportem, mhm. aportem uh -huh. el nostre granet. Molt bé. Uh, L'Albert, uh, guitarra, veus... Uh, clar, suposo que llavors no, no té gaire sentit parlar de lideratge en aquesta banda, però sí que és veritat que la trajectòria dels Main comença amb tu i el Bernat, no? És així? Sí, però això fa molts anys fa molts anys realment es pot, contem que existim en el moment en què som els que som ara mateix no? Uh -huh dir, quan eh, l'últim fitxatge és el Cinemiri, el baixista, sí. i en quan va entrar ja va ser com vam gravar el disco, uh mhm. -huh. i el primer, i en quan contem que la banda es va iniciar, l'altre pues, eren mm, pues, maquetes i, i, i, bueno, formació de la banda, no? Sí, vale entesos. I, llavors, i una cosa, de la, un misteri que m'hauràs d'ajudar a resoldre, uh mhm. -huh. quan parleu del primer disc, quin és el primer disc de Mind? primer disc de Mind és el Villantonieta. És el Villantonieta. Sí, que vam gravar el 2007 i va sortir al principi de 2008. Uh -huh. Perquè el cavall de l'emperador no va, es va després, és una cosa que teníeu al calaix, va ir mal encaminat... Sí, és una història, és una història, és una història així una mica tèrbola. Vam, vam gravar el Villantonieta uh mhm. -huh. i al cap d'un any ens havien quedat cançons al tintero i vam acabar de completar i vam voler gravar un altre disco. Uh mhm. -huh. o sigui, de fet, el 2008 vam gravar els dos discos. Ah, val. I, eh, però el que va passar és que pues, no, vam, no vam trobar suport discogràfic per treure'l. Uh mhm. -huh. I es va quedar com allà al tintero uh mhm. -huh. i pues, pues, quan vam tenir l'oportunitat de de treure un treball amb discogràfica i això, doncs, ja el que teníem ganes era fer cançons noves. Uh mhm. -huh. Ja s'havia quedat caducat allò, no? Uh mhm, -huh. sí. I és això que dèiem, com que tots tenim moltes cançons i treballem constantment temes nous, doncs ens venia de gust fer una cosa nova i, i evolucionar, no? Uh mhm, -huh. Sí entesos. Uh, uh, doncs el que sí que està clar amb els joves que sou teniu, teniu molta experiència perquè, clar, amb Villa Antonieta el 2008, aquest El cavall de l'emperador 2008-2009, un EP Selva de, Mo Selva de Mar, el disc aquest, el Un brindis pel nen androide, ara les mares més maleïdes, diuen que el 2012 eh, doncs un altre nou treball, eh, això què passa, que us teniu moltes ganes de dir coses? és ben surt de dins. Sí, és que el que no podem és estar parats uh mhm. -huh. i, i repetir les mateixes cançons durant, durant temps. Bueno, uh mhm. -huh. L'últim disc, el Brindes per l'Androide, hem estat quasi dos anys tocant-lo. Sí. I pues, no, arriba un moment que és que ja mm, té, treus cançons noves, les cançons van sortint, van sortint i, i tens ganes d'experimentar coses noves i uh -huh. noves mhm. sonoritats i noves cançons i i ah. bueno, també per això vam treure l'EP aquest perquè ja tenien ganes també de tancar la gira doncs amb, amb temes nous no, no sé, ens agrada molt, ens agrada molt treballar, gravar uh -huh. ens apassiona, ens apassiona molt bé. I com que idees no en falten, ho aprofitem. Uh mhm, -huh, molt bé. Uh, aquest Les Mares Més Maleïdes, uh, ens pots explicar una mica la gestació d'aquest EP? Perquè sembla que teniu com un fil argumental o una història o, o unes diferents visions d'una mateixa història. Sí, eh, de fet va, és un repte que ens vam proposar que era una cosa que no havíem fet mai, no? que era escriure quatre cançons eh, a partir d'una premissa que ens havíem posat. No? Vam decidir narrar una història amb quatre cançons. Uh mhm. -huh. Llavors, doncs cadascú eh, sol, el seu rotllo, va escriure una cançó que explicava una part de la història uh mhm. -huh. i després es va veure en comú i, i va sortir el que va sortir. Uh mhm. -huh. Entesos. Eh, I, i aquest, eh, aquest Les Mares Més Maleïdes eh, doncs suposo que no deixa de ser com un petit entremés eh, pel que vindrà el 2012 ja teniu alguna cosa ja feta? Esteu treballant en ell, en ell o encara doncs, només és un projecte? Estem, estem ja estem treballant en ell, sí. Sí? Sí, sí, sí, estem ja a muerte. De fet tenim, tenim moltes cançons ja uh mhm. -huh i ara el que estem fent ja és, és treballar-les. Uh -huh. eh, perquè, no, no sé si ho he entès malament, però em sembla que, clar, és això, que esteu al final de gira doncs, eh, eh, d'aquest disc, el, del brindis pel nen androide, però és un fi de gira que s'ha anat allargant una mica més del que teníeu previst, potser? No. No? No, no, no. Vam voler fer una festa així gran a l'Apolo, ah, val. el 20 d'octubre, uh -huh. com, a, mhm. com a gran despedida de, de Barcelona, uh mhm. -huh. i el que fem ara és, és re, fem 4 o 5 dates més, una a cada comarca, uh mhm. -huh. Mm, i, ai, comarca, cada província. província, i, i s'acaba. S'acaba ah. ja. De fet, fem, mira, fem Lleida, que és sí. aquest cap de setmana ja, sí. després Tarragona ens anem a la ciutat de Tarragona, al Cau, ah, ah, molt bé. fem Girona, Túrmix, <laughs> i repetim un Barcelona ja per despedir-nos i un fem, un fem Ateneu a Arenys de Mar i un Madrid, fem un Madrid també també? Sí, ens anem a Madrid, mira Uh, heu tocat per allà? Amb aquest grup no, no, no, no. -huh. Ah, ah. no, o sigui, no. és la primera eh, experiència, per dir d'alguna manera, transfronterera? I tant. Sí? Sí, sí aviam què tal funciona. I us heu reservat pel final? Mm, ha sortit així? Ens va sortir uns concertes de Radio 3. Ahà, ah, anda. Sí, sí, sí, estem molt contents, la veritat. Hosti. Llavors hem aprofitem el viatge i hem buscat un bolo allà. Ahà. I per, per quan és, per quan és això? 1 de desembre. 1 de desembre, molt bé. Sí, sí, al matí gravarem els conciertos sí. i després a la nit tocarem allà. I el dia següent toquem el Fem Taneu d'Arenys. <laughs> Hosti, déu nhi arribareu a Arenys rebentats. Bueno, rock and roll, no? Sí, sí, tu diràs. <laughs> Hosti, doncs això d'anar de, de, de, a Madrid i més que a Madrid, que també eh, el tema de, dels conciertos de Radio 3 us suposa com una petita pressió extra o, o no? Ho porteu amb tota tranquil·litat? Home, hi ha la pressió de que, de que s'ha de fer bé, no? Però juguem l'avantatge de que és un disco que el tenim ja bastant rodat uh mhm. -huh. i en aquest sentit no ens fa por, ens fa molta il·lusió. Uh mhm. -huh. De fet, des de, jo personalment des de Criu que, que el segueixo i, i sempre m'ha fet il·lusió tocar-hi, no? Uh -huh. Llavors el que anem és amb una alegria desbordant. Molt bé, no, no, clar, jo, jo, jo, jo t'entenc, eh? però dir, també has entès la pregunta perquè dius, és això, que és un programa doncs, que a vegades doncs, t'has mirat amb certa predilecció, no? reverència, i dius, ei, i ara passo jo a ser protagonista d'això que jo em mirava amb tanta atenció. És brutal. <laughs> és brutal, sí, sí. Me n'alegro per la notícia, és una bona senyal de que el que esteu fent funcione i, i, i, i sempre, eh, i ara parlant una mica de la vostra música, que ja, el bo és escoltar-la, però també doncs, ens ha de parlar una mica en concret del, del vostre vostre estil, sempre, o gairebé sempre menys de 3 minuts, més que de sobres. Sí, ens agraden, som, sí, les nostres influències són les cançons pop, que, uh ah. -huh. que no se'n van per les rames, no? Que tampoc creiem que, que calgui allargar les coses innecessàriament, no? Uh mhm. -huh. Si una cançó funciona així, no, no nosaltres no som d'afegir-hi solos o, o moments innecessaris, no? Ens agrada explicar una idea concreta, i si dura 3 minuts, dura 3 minuts, però vull dir, amb, amb l'EP aquest que hem tret ara mm, mm, ens ha sortit una cançó de 5 minuts Bé. i ha estat per, perquè mira, ha estat així, no? Volíem mm -hmm. explicar una cosa amb una cançó i s'ha allargat fins a, fins a 5 minuts Entenc. però les altres que duren 3 doncs no sé, no és una cosa pensada tampoc, és, és fortuït -huh. Mhm. Si en 3 minuts hem explicat el que volíem explicar, no volem allargar més el compte. Uh -huh. uh, escolta, Albert, uh, anàvem a mig acabar l'entrevista, però està donant compte, dic, estem parlant de Mine i, i no hem parlat del Sona Nou, cosa que deu ser molt difícil, no parlar de Mine i parlar del Sona Nou, no? Bueno, és una pregunta que sempre cau. <laughs> jo, me, la meva pregunta és, més que parlar del, del Sona Nou i de la popularitat i tot això, és què tal vau portar el fet, evidentment suposo que agradable, de, de, de, de demanar, de començar, o de partir de demanar un crèdit per fer el que tu vols, fer música i gravar un disc, a que a continuació doncs, hi hagi el suport d'una empresa, d'una discogràfica que confiï en vosaltres i que us faci un videoclip, que us faci un disc, una que us faci, perdó, que us pagui un videoclip, que us pagui un disc. Què tal el canvi aquest? Bueno, és un, una pressió que ens hem de sobre bastant gran -huh. Mm-hmm. Nosaltres, ja, com deies, no, portem una trajectòria de pringar bastant. Uh mm-hmm. -huh. Amb el cavall de l'emperador mateix, eh, clar, per això et deia que és tèrbola la història, perquè ens vam arruïnar realment gravant aquell disc Teníem sí, moltes expectatives de, de que funcionaria i això, i, i va ser un desastre. El va portar a Alemanya... comercial, eh? Uh -huh. Nosaltres en un moment estàvem molt contents amb aquell disc Uh mm-hmm. -huh. Sí, el sí. que bueno, jo vaig estar dos anys endeutat per culpa d'aquest disco. el, el crèdit ja està pagat? El crèdit ja està pagat, per sort. Sí, sí. Menos mal. Molt bé, molt bé. Sí, sí. I, i bueno, ha fet, el pròxim ens el toca ja pagar un altre cop a nosaltres. Mm -hmm. déu nhi i bueno, bé, aviam, sí, tota, tota aquesta ajuda per nosaltres ha estat enorme. Sí, sí, sí. Ha estat enorme, i tant. Ah, suposo, suposo que ha ajudat a, a complir un dels vostres somnis o un dels vostres objectius que, que, que en algun moment he, he vist que, que realment era poder viure de la, d'allò que us agrada, de fer música viure amb, no? Sí, sí, sí, sí. sí. Més que de... Sí, sí, el que sí. hem aconseguit és mm, mm, que, bueno, que, que la cosa es retroalimenti, no? Que uh mhm. -huh. almenys que no sigui un gasto. Uh mhm. -huh. Bona apreciació aquesta que has fet, eh? Mm. <laughs> que no és el sí. mateix. <laughs> sí, és que mm, jo crec que moltes bandes que fa molts anys que funcionen però no acaben d'arrencar, jo crec que els acaben morint és justament pel, pel tema econòmic. Uh mhm, -huh. sí perquè veus que al final només que només és un gasto i una banda és, és molt gasto. Sí, sí, sí. Molt, molt, molt. I, bueno, almenys nosaltres tampoc no, no, no és que guanyem molts diners, uh mhm. -huh. però sí que almenys mm, potser podem pagar, el, podem pagar el local amb això, sí, sí, sí. una part del disco... Uh mhm. -huh. Entès. Que no, no és una càrrega, no? Uh mhm. -huh. I això el que et permet és, és, és anar fent, uh -huh. anar fent si, si almenys això tot permet fer això, la banda pot, pot anar tirant anys, no? I mm -hmm. si no s'acaben les idees, pues és fantàstic. Mm, Clar. tant de bo no se us acabin les idees com sembla que així és amb la vostra productivitat eh, i doncs això, recordar la data aquest cap de setmana, el dissabte a l'Eslàvia a l'Eslàvia em sembla que encara n'hi hi ha autocat no, eh? no, no, no, no Eh, sabeu que és, no sé si sabeu que és un local petit, jo em sembla que pot ser un concert bastant tremendo, eh? perquè vosaltres quatre, que em sembla que els directes us agraden, i el lloc és bastant emblemàtic i reduït, eh, la cosa promet. Home, ens han parlat molt bé, la veritat. Uh mhm. -huh i si, si és així petit i el públic està calent, pot ser una festa. <laughs> doncs això, eh, emplacem a la gent que ens està escoltant doncs, el concert d'aquest cap de setmana a les Borges, a l'Eslàvia, el dissabte, amb els Main, i abans d'acabar, Albert, et, et demanaria si ens poguessis fer un parell de recomanacions de música que escolteu, que t'agradi, eh, d'aquí, d'allà, d'ara, d'abans, tu mateix, alguna ens pots dir? Sí, home. Home, jo, jo personalment i, i, i bastant de la banda som molt fans d'una banda de, de Filadèlfia, mm -hmm. que es diuen Doctor Doc, uh -huh. que no podem deixar d'escoltar-ho. Doncs... De fet, a mi em comencen a dir pesat, però és que <laughs> em, em cautiven, Doctor Doc. Uh -huh, I ningú, si algú que no els coneix, que, que s'informi ja, perquè tenen com 4 o 5 discos i, i cada, cada tots o sigui, es, es van superant, uh -huh. és espectacular. Doncs corro a prendre nota. I banda d'aquí també te'n puc recomanar una, doncs que sí. són els Seijos, okay. que treuen disco ja, uh -huh. no sé si ja està a les botigues o, o la setmana que ve surt, uh mhm. -huh. és el seu segon disco, doncs... I eh, espectaculars, boníssims. Doncs eh, apuntem eh, les recomanacions que ens fas i la setmana vinent, el càpsul és de la setmana vinent, ens recordarem de vosaltres, potser recordant el concert i recordant doncs, les vostres recomanacions. Fins aquí l'entrevista, Albert. Molt bé. Moltes gràcies. Molt bé, ens veiem I, a l'àvia, doncs. I, que eh? us, eh? i, que, I tant, i que us vagi molt bé doncs, aquest eh, fi de gira i el 2012 i tot el que estigui per vindre. Molt bé, moltes Venga, gràcies. Bona nit. Adéu, bona nit. Bona nit. Alfonso version, come by, you Let's go, name is Això que estem acabant d'escoltar és l'esperit, esperit, eh, esperit, ho dic bé, no l'esperit, sinó esperit, eh, la banda del Mao Boada, un home orquestra molt jove que ens diuen que ha participat ja en més d'una vintena de discos, directe o indirectament, eh, i parlem d'esperit doncs, perquè aquest cap de setmana, aquest atapeït, eh, atapeït eh, cap de setmana de música en directe, doncs també estaran, estaran el dissabte 26, també a juntament doncs, el Main també toquen el dissabte 26 de l'Eslàvia, doncs els Esperit ho fan dintre d'un cicle, d'un festival, per dir d'alguna manera, que es diu Els Hiverns Freds, que està fet a Tàrrega, eh, és un festival eclèctic i petit, diuen, i doncs que amb diferents dates d'aquest hivern 2011-2012 ens portarà doncs, música, doncs això, a Tàrrega, les nostres contrades. I una altra proposta és la que ens faran, eh, mira, doble partida aquest cap de setmana en Eslàvia, el divendres 25, hi ha el Pep Jimeno al Botifarra, eh, una ocasió immillorable per veure aquest eh, cantant valencià i nosaltres el que fem és escoltar una, un projecte nou que és el Pep Jimeno juntament amb la gent de Kiko Celio, el Noi i el Munt de Ferreries eh, presenten un disc, es diu La Barraca i nosaltres doncs escoltem un petit detall que és Les xiques d'este poble enamores doncella del mozo que no arronda, que el quino ronda de mozo, ronda después de casar. Totes les chiques amaguen un calais perfecto al pa. Y un un rossegonet Y no me dicen La Palma, Tú Arrambla de vallado Arrambla una mica més el que vaya y nos arrambla, Siempre es queda en cerres. La valladora cuando vaya, Siempre mira al vallador, Si ni penja o no li penja la punta del mocado La la, toda la ribera, Si la dius ven alta, Al món se Es Es como un gran Ah, ah, ah Es como un gran ah, ah, ah. Budistes, nudistas Doncs uh, fins aquí aquest uh, eh, càpsul, aquest càpsul és precentenari, aquest càpsul és número 99. Uh, eh, Déu-n'hi-do, uh, si fem una altra ullada ràpida als concerts que tenim per aquí prop aquests dies, doncs això, el que dèiem des de, des de convidats del programa d'avui, <laughs> els Main, però demà Sílvia Pérez Cruz i Javier Colina Trio a l'Auditori de Lleida, Miss Cafeïna a la sala Manolita, divendres el Pep Jimeno al Botifarra a l'Eslàvia, dissabte partida doble Esperit als Ibats Freds de Tàrrega i ins, eh, ins, perdona, triple, Inspira al Teatre de Calerill de Guisona, Main eh, a l'Eslàvia, el que dèiem, déu nhi per triar i per remenar eh, ja ho saps eh, pots posar-te en, cosa, en contacte amb nosaltres si tu vols eh, et pots posar en contacte a l'adreça correu adreça de correu electrònic del programa capsules arroba gmail.com caps número 1 les arroba gmail.com o pots consultar el blog del programa capsules.blogspot.com o bé la pàgina web de Ràdio Ponent eh, fins aquí la setmana que ve esperem ser fidels a la cita eh, esperem que tu també ho siguis i això desitjar-te el de sempre gaudeix de la música, passa-t'ho bé gaudeix, bon cap de setmana